Hermes kai agalmatopoios. Hermes bulomenos gnonai entini timai para anthropois estin, hecen aphomoio theis anthropoe eis agalmatopoiu ergasterion. Kai theasamenos dios agalma epunthaneto posuo. Ei pontos de autu hoti drachmes, gelasas e rota totes heras posu. E pontos de eti meisdonos, theas amenos cae hautu agalm, hupela ben hoti auton, epeide cae angelos esti cae epicerdees, per i polu poiuntai hoi antropoi. Dioper e punsaneto ho Hermes posu, cae ho agalma to glufos efe alean tutos agoraseis, tuton soi prosteken doso. Pros andra kenodoxon en udemiae moirae paratois alluis unta hologos harmosdei.